بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول ربي صلى الله عليه وسلم لقى مكة تهالا قارين قدتني وتو تابو تنقبرين وتو هركين لقين ودو تكاهن كجبين حالا قاري ربي إسان تيسى إسان قدس رقان كنا رسول قافا وحي اتقل أميتين رفتني خديجات تهمن رسول ربي تين خديجة مال جدته yaa muhammad ati waan namni hin qabne namaa dhiheessita hirrifatin rabbi sin xiqqeessu jetteen gaafa isaan shaamiin deeman namichaan waa raagu raagaalleen gaafatee maal jedheen muhammad laatiifi fi cuzzaa jedhii mee haala kee kana isaan inni jedhee gaafannaan lakki ani laatii uzzaan irra waan jibbuun qabu jaraa jedhinaan hin jedhin jedhan kanaafuu rasuula rabbii takkaa taabotaa sujuuda odoo hin godhin haala gaariidhaan guddatan jechuu rasuula rabbii waggaa digdamii shan gayanii soddomii shan gahanii afurtamatti ergaman soddomii shanitti illee wanti isaan dalagan waan guddaadha qureeshii wal araarsan hajarudha suwadiin eennutu kaayaa irratti isii wal dhabnaan akkuma hundi keessanuu beeytan rasuula rabbii dhufanii hunda isaaniitiinuu dhagaa huccuu irra kaayaati ol fuudhaanatu isinii kaaya jedhanii akkasitti ka silaa isii isaan araarsan jechuu achiin booda wanti jiru waggaa afurtamatti ka rabbii ergamaniin dura haalli arabaa haala fokkataadha haala badaa taabota gabbaruu gabbaruu keessatti gartanii daangaa dabruu yeroo duraa saalihtoota jedhaniitiniin rabbitti nu dhiheessan jedhaa turan eega kana shafa'aa nu jedhan eega kana isin maanuu nu fayyaddii nu darartillee jedhanii kallattiidhaan jara gabbaruutti seenan. Cufti gosaatu addaan taabota qabdi. Namni martinuuyyuu taabota godhatee gabbara. Fakkeenyaaf gandi makkaa hubaliin qabaa, xaa'if akkasuma laatiin faa gabbaranii xaa'ifiin laat gabbarti xaa'if gandi makkaa hubaliin gabbaraa gosti martuu addaan qabdi jechuudha. Inumaa zamana garii mana keessatti dhuunfaa dhuunfaan taabota gabbaran qaban jechuudha. beeytul haraamiin jala taa'anii taabota gurguran inumaawu moggaa isii taabota dhibba sadihii fi jahaatamatu jiraayu ka isaan gabbaran dachii qulqulluu rabbii irratti wanti kanarratti ragaanuu tahu amr ibnul jamuux namni jedhamu radiyallaahu ta'aala anhu jaahiliyyaa keessatti taabota mukaa taasifatee mukarraa gabbara jedhan harkuma ofiitiin akhlaaqni arabaa ammoo ka rasuula rabbii duraa akhlaaqa badaa akhlaaqa haraqee dhuguu haraqee dhuganii dhuganii inumaa bootaa haraqee itti dhugan maqaa itti baafatan akka amma warri caatii nyaatu barcaa jedheetiin itti baafatu kana warri haraqee dhugullee maqaa itti baafateetiin dhuga jechuudha otoo haraqee yoo dhuganiin booda wal lolanii lola jidduu isaaniitti kaaftu qumaariin tirgaan ammoo jidduu isaaniitti akkuma waan isaan jiraatanii ribaan hin gaafatin gandi arabaa gandi ribaan hin seenin hin jirtu ganda takka takka malee inumaa'u ribaa kan akkuma waan gurgurtaa fi bittaatti ilaalan innama albaycu mithlu ribaa jedhaniitiniin ka dubbatan ka rabbiin keen irraa dubbate zinaa yoo jette laa ilaaha illa haala fokkataan isaan keessa jira aishaan nu himteetiniin jirti akkaataan namni dubartii takka itti fuudhu akkaataa sadihii afur jette haga afurii shanii nu himte aishaan tokko abbaan gurbaa deemee warra intalaa dhaqee kadhatee seeraan maharii godhee fi akkasitti fuudheetiniin haadha manaa godhata jette kuni akkaataa beekamaa amma biyyi ittiin jiru kan lammataa hoo jaarsi haadha manaa isaa yoo isiin heeydii irraa xahaaratte gara ibaluu deemiiti nama wahii yoo gartee nama gaarii nama guddaa nama bareedaa arge deemii ibaluun bira dhaqiitii. achi teessanii isarraa ilma nuu qabadhu yoo ilmi garaan isii hafeetiniin jede jedhe ganaa achiin booda walqunnamtii godhaan inni haga ilmi isiin namicha kaa wajjin zinaa dalayde sun garaan isaa taa'utti itti hin dhihaatu jechuu haala fokkataa akkanaati haalli lammataa haalli sadaffaa akkami jennaaniin namni sagalii kudhan dubartii takkatti walgayanii zinaa itti dalagan eega zinaa itti dalaganiin booda gaafa intalti tuni deetteetiniin jette jara kana kurnanuu yaamtee abbaa barbaaddeen ilmi kun keetii jettiin abbaa keessaa jalateen haalli afraffaa ammoo baandiraa yookaan alaabaa balbala manaa dura dhaabbattee namni martuu manni kun mana haraama itti dalagani jechuu beeka. nama shan jaha torba saddeet sagal tayanii itti ol seenanii zinaa itti hojjetan yoo intalti tun deetteetiniin ilma bulii muraasa bule nama zarii namaa himu fuula nama laalee ibaluun kun ka ibaluuti jedhuu himu soyxee fiddee jara kanallee kurnanuu yaamtee ilmi kun jara kanniin keessaa ka eennuuti jarriin kunniin murtuu natti dhufanii jiranii mee ka eennuuti naa himi jettee yoo inni ka ibaluuti ibaluun fakkaata jedhe ilma kun isaan yaamama haala fakkataa akkanaa Eh, irra turte gabbaraa ammoo wanti isiin hin gabbariin hin jirtu malaayikaadhaan haga ba'u wanti isiin hin gabbariin hin jiru jechuu eh, karaa biraatiin haalli badaan isiin itti jirtu ijoollee dubraa jirtu awwaalu odoo isiin ruuhiin keessa jirtu maaliif jirtu awwaaltii yoo jettaniitiniin ka gaafattan taate ijoolleen dubraa eh, ijoolleen tarabbiiti jedhan akkuma malaa'ikaan intala rabbii taate ijoollee dubiraata rabbii taate ijoolleen dubri gartanii tunniin illee awwaalamte jaratti haa dhayxu tunniin illee jaraan wal haa simattu jedhanii qabriitti guuran jechuu wa'idal maw'uudatu su'ilat bi'ayi dhanbiin qutilat karabbiin keena keenya jedheetiin irraa nu dubbate lolli silaa homa gabaabduu irratti wal gaalafaa yoo namni fuula keessa dhawu sanii jecha ruuhii namaa ajeesan ummata fokkataa ummata gartanii akhlaaqan isaa bu'aa kana rasuuli rabbii sala allaahu aleyhi wasallam sadarkaa itti godhanii amantii islaamaatiin qaa'ida isaan godhanii nama addunyaa guutuu masakeetiniin gara gaariitti isii oofu godhanii wajazaakum allaahu khayran haga seenaa isaanii ka isaan ittiin ergaman irratti walgeennutti wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu wanti an akkanatti isinii gabaabseef akkuma as dura isiniin jedhe irra deddeebi'ee jedha ammallee hamileen teenna bakka rasuula rabbii irraa ergamaniin booda malee achiin dura gartanii qophima rasuula rabbii rabbiin keenna qopheessu dubbanna malee namni rasuula rabbii yoom dhalatan yoom du'an maaltu irra dabree jedhu hin wallaalu wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu